قل رب إما تريني ما يوعدون Sema, Mola wangu mlezi, ukinionyesha adhabu walioahidiwa, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Mola wangu mlezi, usinijalie katika watu madhalim hao. وإنا على أن kama na'iduhum laqadirun na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tuliowaahidi idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun kinga maovu kwa kutenda yaliyomema zaidi sisi tunajua wayasemayo waqur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin nasema mola wangu mlezi najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun na najikinga kwako mola wangu mlezi wasinikaribie hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti husema Mola wangu mlezi nirudishe la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla in إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ili nitende mema sasa badala ya yale niliyoyaacha wapi hii ni kauli aisemayo yeye tu na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بس التبو بوليزو براغومو هاو تقوي بو جماع بين ياو سيكو هيو wala hawataulizana faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ama wale ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa. Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi au ndio waliozitia hasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu talfahu wujuhahum an nar wa hum fiha kalihun moto utababua nyuso zao nao watakuwa na nyuso zilizokunjana alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun Ye yeah hazikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin watasema mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, Mola wetu mlezi, tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, atasema Mwenyezi Mungu, tokomeeni humo wala msinisemeze innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin bila shaka lilikuwapo kundi katika waja wangu likisema Mola wetu mlezi tumeamini basi tusamehe na uturehemu nawe ndiwe mbora wa wanaorehemu fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun, lakini nyinyi mliwakejeli hata wakakusahaulisheni kunikumbuka na mlikuwa mkiwacheka. inni jazaituhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun, hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri bila shaka hao ndio wenye kufuzu. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, atasema mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil watasema tulikaa siku moja au sehemu ya siku basi waulize wanaoweka hesabu. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun, atasema nyinyi hamkukaa huko duniani ila kidogo laiti ingelikuwa mnajua. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, je yeah mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa fataala Allahu almaliku alhaq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki hapana Mungu ila yeye Mola mlezi wa arshi tukufu. man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu alkafirun, na anayemwomba pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwenginewe ana ushahidi wa hili, basi bila shaka hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi kwa hakika makafiri hawafanikiwi wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin nawe sema Mola wangu mlezi samehe na urehemu nawe ni mbora wa wanaorehemu Allahu akbar Allahu akbar Ewe nabii sema, ukiwateremshia adhabu uliowaahidi hapa duniani nami nipo pamoja nao. Basi na kuomba usinifanye mwenye kuadhibiwa pamoja na makafiri waasi. Na sisi tunaweza kutimilivu kukuonyesha adhabu tuliowaahidi ikiwateremkia. Basi wewe tuwa ujue kuwa tutashinda. Wewe endelea wito wako na ukabili uovu wao kwa vitendo vilivyo vizuri kama kusamehe au vinginevyo. Na sisi tunajua vyema wanakutaja vipi wewe na wanavyousema kwa ubaya huo wito wako kwa uovu na uzushi. Na sisi tutawalipa kwa hayo. Nawe sema, ewe mwana mlezi, najilinda kwako na wasiwasi wa mashetani wasiniingilie katika nafsi yangu kwa vitendo visivyo kupendeza. Na ewe mwela mlezi, najilinda kwako wasiwe nami katika kitendo chochote ili kitendo hicho kiwe kimetakasika safi kwa ajili ya ridhaa yako tukufu. Wanaendelea kuwakanusha mpaka utapofika wakati wa kufa, mmoja wao hujuta na akasema, "Ewe Mola wangu mlezi, nirudishe duniani ili nipate kufanya amali njema katika mali au wakati nilioacha." Wala ombi lake halitokubaliwa Kwani haya ni maneno anayasema bila faida hayakubaliwi. Na pindi akikubaliwa hatotenda kitu. Na juu ya yote hatorudi kabisa. Kwani mauti ni kizuizi baina yao na hayo wanayatamani mpaka Mwenyezi Mungu atapowafufua. Ukifika wakati wa kufufuliwa, tutawafufua kutoka makaburini kwao. Na hayo ni kwa mfano wa kupulizwa tarumbeta watafufuka nao wamefarikiana. Hapana mtu utamfa ujamaa wake na fulani. Ujamaa Kiswahili maana yake mahusiano ya nasaba sio socialisti. Wala hapana mtu atemuomba mtu kitu cha kumfaa kwani kila mmoja wao siku hiyo atakuwa akashughulika na lake. Amali yani vitendo ndiyo mizani ya kupimia. Mwenye imani nzuri na vitendo vyema atakuwa na uzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu hao ndiyo waliofuzu. Na asiyekuwa na thawabu wa vitendo vyenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu, hao ndiyo waliozihasiri nafsi zao kwa kuziuza kwa shetani. Nao wa motoni, wadumu humo. Moto utawababua nyuso zao, nazo zitakuwa zimekunjana kwa uovu wa mwisho wao. Mwenyezi Mungu anawakemea na anawaambia Aya zangu zilizokuwa zinateremshwa zilikuwa mkisomewa duniani nanyi mkizikadhibisha watasema nao wanakiri makosa yao. Ewe Mola wetu mlezi, maasi yetu yalikuwa mengi ndiyo yakatupatia mashaka na tukawa wenye kupotea tukaiacha njia sawa. Na watasema, Mola wetu mlezi, tutoe motoni na uturejeshe duniani, basi tukirudi tena kwenye ukafiri na waasi basi tutakuwa kweli ni tunye kujidhulumu nafsi zetu. Na Mwenyezi Mungu atawaambia kwa kuwadharau na kuwabeza, kaeni humo kwa madhila na unyonge, wala msiseme nami kabisa. Mimi sikukudhulumuni, bali nyinyi mmejidhulumu wenyewe, kwani waumini wema katika waja wangu walikuwa wakisema duniani, ewe Mola wetu mlezi, tumeamini. Basi tukufirie na uturehemu na wewe ndiwe mbora wanaorehemu. Na nyinyi daima mlikuwa mkiwafanyia maskara mpaka maskhara yenu yakakusahaulisheni kunikumbuka mimi na kuniabudu mimi. Basi hamkuamini wala hamkutii. Nanyi mlikuwa mkiwacheka kwa kenyeli. Hakika mimi hii leo nimewalipa wao kwa mafanikio kwa kuwa waliyavumilia masara yenu na maudhi yenu. Mwenyezi Mungu atawaambia makafiri Mliishi miaka mingapi huko duniani? Watasema kwa kuyaona mafupi maisha yao kwa adhabu ikuta. Tuliishi muda wa siku moja au baadhi ya siku hivi. Basi waulize wanaoweza kuhesabu, sisi tumeshughulishwa na hii adhabu. Basi Mwenyezi Mungu atawaambia, hamkuishi duniani la muda mchache tu, na lao ingelikuwa mnajua malipo ya ukafiri na uasi na kwamba starehe ya duniani ni chache, mkeliamini na mkati. Je, mlidhani kuwa tulikuumbeni bila hikma ndiyo mkafanya ufisadi katika ardhi na mkadhani kuwa hamtafufuliwa mpate kulipwa? Utukufu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ndiye mwenye kumiliki ufalme wote. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na yeye ndiye mwenye arshi tukufu. Na mwenye kumwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu hana ushahidi wa kumfanya huyo astahiki kuabudiwa. Hakika Mwenyezi Mungu atampa adhabu kwa ushirikina wake bila shaka yoyote. Hakika makafiri hawaongokewi bali watongokewa ni waumini. Nasema ewe nabii ukimlingania Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea. Ewe mwela wangu mlezi, nisamehe dhambi zangu na nirehemu. Kwani wewe ni mbora urehemu kwa sababu rehema yako imenea na ipo karibu kwa watendao mema.